Сура Аль-Хашр. Сбор. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم Славит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле. Он могущественный, мудрый. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار Он тот, кто изгнал неверующих людей Писания из их жилищ при первом сборе. Вы не думали, что они уйдут. Они же думали, что их крепости защитят их от Аллаха. Но Аллах настиг их оттуда, откуда они не предполагали, и бросил в их сердца страх. Они разрушают свои дома собственными руками и руками верующих. Прислушайтесь же к назиданию, о обладающие зрением. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار Если бы Аллах не предписал им исход, то Он непременно наказал бы их в этом мире, а в последней жизни им уготованы мучения в огне. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب Это за то, что они воспротивились Аллаху и Его посланнику. Если же кто-либо противится Аллаху, то ведь Аллах суров в наказании. ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين Срубили ли вы пальмы или оставили их стоять на их стволах, на то было соизволение Аллаха, дабы опозорить нечестивцев. وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير К добыче, которую Аллах вернул своему посланнику, вы не скакали рысью ни на конях, ни на верблюдах.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 Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون а также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества.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 Господь наш, воистину Ты сострадательный, милосердный». ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم ۖ وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون Разве ты не видишь, что лицемеры говорят своим неверующим братьям из числа людей Писания, «Если вас изгонят, то мы уйдем вместе с вами и никогда никому не подчинимся против вас. А если с вами сразятся, то мы обязательно поможем вам». Аллах свидетельствует о том, что они являются лжецами. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون Если они будут изгнаны, то те не уйдут вместе с ними. Если с ними сразятся, то они не помогут им. А если даже они помогут им, то повернут вспять, после чего уже никто не поможет им. لأن أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون Воистину, они страшатся вас в сердцах сильнее, чем Аллаха, поскольку они являются людьми непонимающими. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون Они не станут сражаться с вами вместе, разве что в укрепленных селениях или из-за стен. Меж собой у них жестокая вражда. Ты полагаешь, что они едины, но сердца их разобщены. Это потому, что они являются людьми неразумеющими. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم Они подобны своим недавним предшественникам, которые вкусили пагубность своих деяний и которым уготованы мучительные страдания. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين Они подобны сатане, который говорит человеку «не веруй», Когда же тот становится неверующим, он говорит, «Я не причастен к тебе, я боюсь Аллаха, Господа миров». فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين Концом тех и других станет попадание в огонь, в котором они пребудут вечно. Таково воздаяние беззаконникам. Я айюхаллазина аману аттаку Аллаха вальтанзур нафсум ма каддамат ли гадин ваттаку Аллах. Инна Аллаха хабирун бима та'малун. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и которых Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами. لا يستوي Обитатели огня не равны обитателям рая. Обитатели рая являются преуспевшими. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Если бы мы не спаслали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم Он, Аллах, и нет божества, кроме Него, ведающего сокровенное и явное. Он милостивый, милосердный. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Он Аллах, и нет божества, кроме Него, властелина, святого, пречистого, оберегающего, хранителя, могущественного, могучего, гордого. Причист Аллах и далек от того, что они приобщают в сотоварищи. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم он Аллах, Творец, Создатель, дарующий облик. У Него самые прекрасные имена. Славит Его то, что на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый.